Labrīt, radio Marija klausītāji! Labrīt, šeit kopā ar jums esmu Esaija Avotiņā un blakus man ir Tu pati sev pieteiksi. Jā, velts, ko mēs tad. Jā, šeit ir viens radio Marija grants, laikam tas nebūtu pareizi. <laughs> viens vecais <laughs> veterāns. un viens jaunais. Jā, veterāns un viens uh, jaunais. Un, um, tad labrīt visiem šodien 21. martā pirmdienā, pirmdiena parasti saka, ir grūta diena. Kā tev velta? Vai ir grūta? Nu, grūti pa <laughs> darba dienu sākās ierulēt, jā. jā. Nē, nu man parasti ir grūti, jo es parasti, nu, nesanāk sestdienā sēdienā atpūsties, jo tad ir jādara tās lietas, kuras nevar pa nedēļu, un tad liekas, ka pirmdien ir tā diena, kur gribētos vienkārši <laughs> brīvu, bet tad ir jāsāk jau strādāt. Velta, kas tev palīdz no rīta pamosties? Mums gan šīs dienas tēma būs pilnīgi cita, bet kas tev palīdz no rīta pamosties? <laughs> Visticamāk, pienākums sajūta, ka kaut kur ir jābūt. <laughs> jo citādāk tā tu gulētu, ja? citādāk eh, man ir grūti ar pamošanos, jā, un tad es vienmēr mēģinu atrast pēdējo brīdi, kad varētu celties, <laughs> lai kaut ko pasaulē nenokavētu. <laughs> Un tā nav ne rīta, ne, ne rīta kafijas tasa, ne rīta tejas tasa? Nē, es esmu domājis tieši tā, ka reizēm sāku agrāk celties, un tad domāju, kas ir tā lieta, kas mani motivē, nu tā kā, ko man ļoti, ļoti gribētos darīt, un kādēļ es viegli pieceltos, un tad saprotu, ka man no rīta vienkārši pilnīgi viss ir vienaldzīgs, man tā kā nevien, neviena lieta neliekas tā kā pietiekami saistoša, lai, lai celtos. Pēc tam jau ar, ar laiku paiet kaut kāds laiciņš, tad jau viss ir kārtībā, bet tas pirmais brīdis ir tāds ļoti Jā, uh, rādījām arī klausītāji. Mēs šodien parunāsim par informācijas līdzekļiem, par informācijas avotiem, par informācijas kanāliem, bet kāpēc es esmu uzaicinājusi Velta? Es gan pieļauju, ka rādījām arī klausītāji šo to jau par Veltu zina, bet uh, varbūt tu pateiksi, ko, nu, tu jau studēji doktorantūrā, kas ir tā tava specialitāte un... Uh, nu, tas vienkāršākais, jā, stāsts būtu šiņā, ka es... Uh, Studēju, Ar visiem tituliem, jā. <laughs> studēju un strādāju Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē. Tur jau, kā man liekas, 24. februārī vai 25. februārī, tad, kad, piemēram, bija šī sarežģītā situācija ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, tad uzreiz jau mūsu fakultātes mājaslapā bija raksts par to, kā patērēt mēdījus šajā laikā, ko un kā darīt. Nu, tā ir tā mūsu fakultātes un arī precīzāk arī manas studiju programmas, kas ir komunikācijas zinātne, ir viena no tām specifikām. Ir tas ir no vienas puses tās par šo kritisko domāšanu, un no otras puses jā, tieši par šo mēdīju patēriņu, par eh, to, kā un ko, kā, kā saprast, kam ticēt, kam neticēt. Mūsdienu laikmetā, kad informācijas ir nu, nenormāli daudz, tas noteikti ir izaicinājums bijis visos laikos, bet tagad, kad jebkurš no mums ieliek jebkādu video internetā un nav jau īsti pamata ticēt, ka mēs melotu, tad tā patiesība ir tāds ļoti sarežģīts <laughs> jēdziens. Jā, tu jau tad arī šo tēmu iesāki, kā mums orientēties mūsdienā masu saziņas uh, līdzekļos. Jā. Tie jau vairāk patiesībā no žurnāla nav uh, laikraksti. Jā. Ļoti daudz informācijas ir gan nu, Facebookā, kur cilvēki, tagad tu teici, paši uzfilmēja, paši iekomentēja, ja? kā tu vari pārbaudīt? Vai tā, vai, vai tā ir patiesība? Ja? Nu, kur ir tas uh, pamats, <laughs> uz ko balstīties? nu, jā, tas, tas ir tas ļoti lielais, man liekas, izaicinājums, kurā, kurā jā, ja agrāk bija varbūt daudz mazāks tas mēdīju skaits, un mēs aptuveni nojautam, ja jau to rāda pa televizoru, tad, tad tā, tā ir jābūt patiesībai. Jā. Lai gan no otras puses arī tagad mēs saprotam, uh, beidzot atkal sabiedrība aktualizējās tēma, piemēram, par Krievijas propagandas kanāliem, un tā jau arī ir televīzija, vai ne? Un tad mēs saprotam, ka tur arī mēdījiem vienmēr jau ietur kaut kāds arī tur tas ideoloģiskais pamats un kaut kādas vēl tās nianses, karās kurās mēs kādā brīdī, nu, mēs varējām, droši vien, ka to tēmu arī, piemēram, par to Krievijas propagandu neviens tā īsti nopietni ne, nu, neuztver, nu, jo, nu, jā, nu, viņi tur ir bišķiņ citā informācijas telpā, bet, nu, ko, ko mums tas daudz maina, bet tagad mēs tā sāpīgi ar to sadarbojamies, ko tieši tas maina pasaulē, ka ir, ka ir šīs dažādās informācijas telpas. Um, es varbūt uh, varu padalīties ar tādu savu īsu, uh, tādu neliela pieredze, ar ko es saskāros nu, šajā nedēļas nogalē. Man viens tūs cilvēks, nu, mans radinieks, šim cilvēkam darbs ir vairāk saistīts ar krievisku runājošiem cilvēkiem. Jā, un, protams, tā ir sieviete, kas pārdzīvo par visu to, kas arī nu, notiek tagad uh, Krievijas un Ukraiņas starpā. Un tai pašā laikā es arī redzu, kad uh, ka viņa tomēr sliecās tajā propagandas ja? nu, virzienā, jo tā uh, vide, kur viņa vairāk vai mazāk ir vienmēr apgrozījusies, tie ir krievtautība cilvēki. Ja? Un, un uh, tad tu uh, redzi, ka šis uh, cilvēks, no nu vienas puses ir labi, ka cilvēks apskatās informāciju no vienas puses un apskatās no otras puses. Ja? Mm. Bet tai pašā laikā, kā neapjukt tajā, kad tev tiek nu, plaši saziņas nu, līdzekļi, nu, viņi veido mūsu apziņu. Viņi iespaido mūsu prātu, mūsu apziņu. Kā mm. izvērtēt? Nu, man Kas liekas, ir tie, arī, jā, jā. tie kritēriji? Arī tajā piemērā, ko tu mini, man liekas, tā arī viena tāda būtiska lieta ir, kas, kas arī pagājušajā gadsimtā vispār diskutējot, cik daudz mēdī kaut ko ietekmē vai neietekmē. Tur ir arī vēl viens tas bieži vien būtiskais ir vai nu šis viedokļu līderis vēl kāds, vai arī šie cilvēki mums apkārt, jo tas īstenībā nav stāsts tikai par to mēdīju, ko, mēdījiem, ko mēs patērējam, bet tomēr mēs bieži vien arī ietekmējamies no mūsu draugiem Jā. un tā satura, ko viņš patērē vai ne. Un, un ar ko mēs tur pārspēžam un tā tālāk. Un, protams, līdz ar to, ja mēs patērējam šos eh, vienu virzienu mēdījus, un tad arī mūsu draugi arī visi piekrīt un saka, jā, jā, šī tā ir, tad, tad arī, protams, ka mūsos arī radikalizējās arī šī pārliecība. Un tāpat arī sociālās medijos tas arī ir viens no šiem aspektiem, ka mēs bieži vien iekļūstam tādā burbulī, uh, kurā mūsu tie cilvēki, kas mums tur ir, te, teiksim, draugos, vai kam mēs piekrītam, komunicējam, arī sāk eh, dalīties ar šo te viena veida saturu, un tad mums rodās šī te, eh, tāda ilūzija, ka visi domā tā, kā mēs domājam, un ka, ka tāda arī nu, šī te pareizā pārliecība ir. Bet eh, par šiem kritērijiem nu, ir ļoti nu, vairāki šie galvenie tādi elementi. Viens ir jā, tā, ka, ko jau ievadā pieminēja par šo pašu avotu izvēli, uh, Eh, jautājums saprast, kam, kam un kā mēs uzticamies. Es domāju, ka šajā gadījumā, piemēram, nu, ja mēs pieņemam, jā, ka šis eh, konteksts ir šis eh, karš Ukrainā, tad ir salīdzinoši īstenībā viegli. Nu tā, jo vismaz dzīvojot Latvijā, tas mm -hmm. ir diezgan viegli, ka kopumā mums ir uzticami savi sabiedriskie mēdīji. Kuri tie ir? Tad sauc uzreiz. Sabiedriskie mēdīji oficiāli ietver Latvijas Rādio 1 un Latvijas televīziju. Un, nu, vai, respektīvi, Latvijas rādio ar visu to, kas no tā izriet, lai mēs vienkārši Latvijas rādio viens vairāk tāds pieņems, ka uh, tas ziņovots, bet nu, labi, Latvijas rādio un Latvijas televīzija, mm -hmm. kas, kas viņi vienkārši arī oficiāli klasificēs kā sabiedriskie mēdī, tāpēc arī šis te portāls LSM, Latvijas sabiedriskie mēdī, tas ir tas, uh, nu, jā, valsts pārvaldītais mēdīs un kura mērķis ir strādāt sabiedrības interesēs. Uh, Un tas, un tas nav tā, ka komerciālajā mēdī to nedarītu. Mēs redzam arī tikpat, nu, gandrīz tikpat kvalitatīvas, vai tikpat kvalitatīvas, reizēm kvalitatīvākas ziņas ir, teiksim, TV3 vai kādās citās radiostacijās, bet tas, tas vienkārši ir komerciālais mēdīs un vienkārši tā ir atkal viņu misijas apziņa, ka viņi, nu, papildus tam, ka viņi pelna naudu teiksim, ar reklāmām vai ar to saturu, ko viņi grib izklaidēt sabiedrību, viņi arī pie reizes liek ziņas. Nu, protams, ka to arī viņiem uzliek kā pienākumu. Bet šajā gadījumā mums ir salīdzinoši viegli, jo kopumā jau tā nu, telpa Latvijā ir salīdzinoši nu, sakārtot. Mēs neesam tik sadrumstaloti, lai mēs satrauktos, ka mums tur pašiem savā vidū ir mēdī, kuri tur atbalstīja, teiksim, Krievijas propagandu. Un, līdz ar to mēs saprotam, ja mēs uzticamies tiem šiem te, pirmkārt sabiedriskajiem mēdījiem, uh, teiksim, jā, internetā nu, ir zi dažādi ziņu portāli, arī citi, ne tikai lsm.lv. Tad katram varbūt tās ir šis te, uh, iemīļotākais, iecienītākais, kur mēs esam uh, pieraduši iet. Un uh, varbūt tās, ja mēs runātu par citiem jautājumiem, tad atkal tā klasifikācija par to, kur iet un kur neiet, būtu arī citādāka. Jo, protams, kā žurnālists viņš jau arī vai mēdīs kā tāds jau nekad nav arī brīvs no tās savas pārliecības, kas un kā ir pareizi. Nu, tas ir tas personiskais tas aspekts, ir tas personiskais. Un, tas ir tīri dabiski. Tas vai? ir dabiski, jā, un tad mēs varētu, piemēram, tur teikt, ka Delfi ir liberālāks mēdīs. Varbūt tās, ja mums kādos gadījumos nesakrīt domas, tad mēs nerespektētu, varbūt tās, piemēram, tur, nezinu, tur saistībā ar šiem ģimenes jautājumiem vai kā citādāk, tad mēs varbūt meklētu kaut ko citu, ja mums tas neatbilst mūsu pārliecībai šajā gadījumā, kad mēs runājam par šo te kara situāciju, tad, protams, ka jā, mēs varam saprast, ka lielākā daļa mēdīju Latvijā mums piedāvā uh, kvalitatīvu informāciju, kas, kas tiešām ir uh, nu, jā, vērst uz šo te, uh, no, uh, skaidru paušu savu nostāšanos, teiksim, Ukraiņas pusē. Tur nav šī laipošana, jo, jo arī no vienas puses mēs varētu domāt, nu, ka kā žurnālists uzdevums taču ir būt neitrālam, vai ne? Un tad mēs redzam, ka Vai ir... žurnālists spēja būt neitrāls? Nu, žurnālists nespēja būt neitrāls, jo žurnālists vienmēr ir cilvēks, un uh, katrs mēs uzskatām, ka ir kaut kāds piemērs. Nu, uh, Es domāju, ka tieši šis piemērs ar Ukraiņu ir ļoti radikāls un labs, labi izmantojams kā, kā piemērs. Es domāju, ja neviens no mums, ja mēs teiktu strādāt kā žurnālists, mēs nespētu neitrāli atspoguļot šo tēmu un teikt, nu, jā, ja, jāizvērtē abas puses, un mums vajadzētu paklausīties, ko tur Krievija saka par šo jautājumu. Nē, nu īstenībā jau viņi saka, ka tur iebrukuma nav, varbūt tās viņiem tur ir jāņem šīs domas vērā. Mums reizēm ir, nu, mēs saprotam kaut kādu šo savu taisnības izjūtu, savu patiesības izjūtu, ka, ka, ka šeit ir šī pa, patiesība. Un, protams, ka citos jautājumos, kurās Latvijā būtu, teiksim, daudz lielāka nevienprātība, tad arī daudz vairāk arī mēs izjutīsim to, ka vienā mēdījā par šo pašu tēmu rakstīs tādā veidā un citā citādāk. Bet tas galvenais jau droši vien arī, kas viens no šiem kritērijiem ir, ir neičeltāt nevis tādā pozīciju neieņemšanā, bet veidā, kā par to stāstīt. Jo parasti vieglākais veids, kā uzķerties uz kaut ko, kas ir nepatiesi nepaties piedomāts vai tāds nu, lielākā vai mazākā mērā maldinoši, ir šī emocija radīšana nu, ka redz, kā mums šito nestāsta, redz, kas patiesībā notiek, vai re, kur tur ir, nu, tā, nu, tā tas akcents uz to, kas mūs piesaistīs, lai mēs tikai klikšķinātu un skatītos. Un tad tur mēs nevaram garantēt, jā, ka šis saturs patiešām būs ar tādu, nu, atbildības sajūtu radīts, jo tas drīzāk būs tāds uz biznesa orientēts, nu, tādā ziņā, lai pēc iespējas vairāk klikšķinātu. Un, uh, un arī eh, šajos jautājumos, arī, man liekas, lai gan liekas, ka tā kara tēma ir tāda, ar kuru mēs nejokotu vai izturētos atbildīgāk, tad arī šeit reizēm, protams, ir, nu, nezinu, man liekas, ka es esmu redzējis tur, kas jaunas portālā vai kaut kur izlaiž šīs ziņas, kas ir tādas izteikti nu, uz emocijām tēmētas, lai mums tur radītu šausmas. Un, un, un man, piemēram, arī likās. Uh, Uh, nu, tāda ļoti, nu, ja salīdzinoši maz ir šo negatīvo situāciju, man liekas, bet uh, es pirms nedēļas arī pamanīju kaut kāds raksts, ka, uh, laikam, Krievijas uh, influencera, kura atbalstīja Putinu, ir atrasta tur uh, nogalināta. Jā, tāda informācija bija, jā. Jā, un pēc tam atverot rakstu, saprotu, ka pirmkārt uh, tas notika pirms gada, jā, diviem gadiem, jā. un tam nav <laughs> nekāda sakara ar Putina atbalstīšanu. Bet šajā gadījumā, ja virsraksts ir šādi noformulēts, nu, tas ir ļoti, ļoti bezatbildīga rīcība. Un tas ir tas, kā darbojās šī biznesa, izman, nu, te, teiksim, jā, šīs situācijas izmantošana savā labā. Un, un, jā, mēs varētu teikt, tur pandēmija arī jau bija tāda. Nu, pelnīšanu bieži vien uz cilvēku rēķina, lai uzkurbulētu šīs sajūtas, tad nu, kas droši vien jau ir nākamā šī ētikas latiņa, ka nu, tur, tur ir kaut kāda robeža, kurā mums vispār nu, nevajadzētu šādu satraucošu saturu radīt, bet tā, tā tas notiek. Es pirms mēs runājam tālāk. Tālruni šeit studijā ir 679, 691, 31, vai arī var rakstīt 266, 77, 272. Un varbūt tas jautājums, ko es gribu tev, rādījumam, arī klausītāji uzdot, kāds informācijas avots, nu, ko tu klausies, ko tu izmanto savā ikdienā informācijas iegūšanai. Tā velta tad, tad tā pavisam konkrēti Latvijas televīzija, Latvijas rādio tad tas ir drošs eh, kanāls, ka tu zini, nu labi, cik mēs varam teikt droši, jā, <laughs> es jau redzu, ka tu smaidi, bet, eh, nu, salīdzināši drošs avots, kad, eh, ka tā informācija būs pēc iespējams precīzāka. Jā. Atainota nu, Jā, nu reālā domāju, situācija. Faktu līmenī tas būs tas patiesības līmenis, pie kāda mēs nu, varam šajā situācijā nonākt. Ne tie būs fakti, respektīvi tur neparādīsies lietas, kas nenonāk. Uh, Nu, nu, kas nenotiek, vai, ne? vai arī neparādīt, nu, apzināti netiks tur noklusēts kaut kāds milzīgs lietas, kas tiešām ir uh, sabiedrībā aktuāls. Protams, ka līdzīgi kā mēs runājam pirms tam par šo žurnālista lomu, ka tur vienmēr mēs arī nevienā, neviens mēdīs nebūs pasargāts no tā, ka mēs, eh, ka jebkurš cilvēks, kurš veido sižetu, kurš par kaut ko stāsta, viņš tajā ieliks tur savu nedaudz šo pārliecību, savu pieeju. Uh, Un tā tas, tas vienmēr būs. Un, un arī, nu, jā, jā, tur, tur, tur mēs varam pēc tam vēl pie, atgriezties pie šī, bet es redzu, ka ir zvans. Jā, zvans tad, jā, jā, jā. Vai? Jā, paspējām nokavēt. Jā, <laughs> bet uh, var pārzudīt mums. Re, re, jau ir. Jā. Jā, lūdzu. Halo. Mēs dzirdam, <laughs> mums ir pacelta telefona klausule. Laikam. Jā, jā labrīt. Var, labrīt, labrīt. Nu, prieks dzirdēt vēl tas, vēl tas balstiņu. Nu, es saku, veterāns un... mums studijā. <laughs> Jā, viņa jau pie manis ciemos arī bijusi. Es jā, es atceros, bija tāda bilde. <laughs> bija tāda slavena bilde, jā. <laughs> un, un es klausos tikai radio Mārija un ticu viņam. Televizoru es 20 gadus neskatos, citu radio neklausos, neko nekā vairs, kamēr ir eh, no pašiem sākumiem radio Marija. Visu un viss, neko vairāk es negribu. Un paldies jums, ka tādi jūs esat, lai jums veselība un veiksme un, un eh, ne, nepietrūks mums to brīvprātīgo. Paldies, paldies jums, sirsnīgs paldies. Paldies, paldies, visu labu! Jā, tad uh, paldies, uh, Valentīnas kundze, par, uh, par uh, zvanu, bet tad uh, kā cilvēkam, uh, nu, piemēram, kad tu stāstīji par šo te modeli, šo ziņu, ko es arī lasīju, man vīrs parādīja, uh, šķiet, tas bija Facebookā vakar uh, vienu pareizticīgo priesteri. Uh, es, man, man liekas, zinu, zinu viņa uzvārdu, bet es nepārbaudīju, tāpēc es uh, šo uzvārdu nesaukšu, un es savu laiku ļoti daudz esmu sakojis līdz pareizticīgo nu, tēviem, kad viņi stāsta par garīgo dzīvi. Es atzīstu, man patīk. Un tajā bija ielikta kāda šī ten priestera bačuškas, es nezinu, kā viņu pareizi sauc, prioterējs vai uh, runa. Un tā runa bija, vēr, bija vērsta konkrēti pret, uh, pret Latviju pret, mm. nevis pret Baltijas valstīm, pret Latviju. Un, uh, es biju pārsteigta kaut ko tādu dzirdot, bet kas varbūt tas pats galvenais ir, ko atkal mans vīrs nezināja. Šis, eh, šis te klips, ja, acīm redzot, tiek pārsūtīts, bet uh, šis cilvēks, priesters aizgāja pagājuši gada pavasarī ar Covidu. Jā, viņš mm. jau mhm. ir miris. Ja? Un, bet tā kā nu, es sekoju līdzi, tad es nu, vienkārši to zināju. Ja? Un, es domāju par to, kā tiek izmantoti informācijas līdzekļi, līdzekļi lai cilvēks uzkurinātu ja? un nu, vestu apjukumā. Jā, jā. Nu, te, te, te, te ir tas stāsts par šiem sociālajiem mēdiem, ka uh, Protams, ka arī droši vien daļa tur iebilst, ja mēs runājam par lieliem medijiem. Arī nu, teiksim, jā, tas uzticēšanās līmenis ir ļoti dažāds, un arī pandēmija šo uzticēšanos ir krietni nu, iedragājusi. Ir noteikti arī pamatoti pārmetumi gan sabiedriskajiem medijiem, gan citiem medijiem. Par, par dažādiem aspektiem vai par šo komunikācijas veidu, bet, ja mēs paraugamies uz sociālajiem mēdījiem un uh, vēl jau vairāk šiem tādiem nu, slēptajiem, tādā ziņā, kā piemēram, WhatsApp vai ne, Telegrams. Tā ir tāda ļoti privāta komunikācija, vai ne? Un neviens eh, mums neliedz neko tur pārsūtīt nedaudz kaut ko pieglaznot. Un, eh, un tāpat jau arī gan pandēmijas laikā, tagad eh, atkal saka, kara laikā, piemēram, mums ir varbūt eh, vieglāk no tāda Latvijas satura, tāpat arī viss šīs ziņas gan no Krievijas puses, gan no Ukrainas puses, nu tev tur pārsūta kaut kādu WhatsApp ziņu, screenshot, ekrāna šāviņu vai ne, ka tur kaut kas tāds ir kaut kur tāds noticis no vienas puses tev jau nav tāda pār, eh, nu, iemesla to apšaubīt, nu kā, nu, ja notika, tad notika, un no otras puses, nu, kāpēc, tev arī nav ne mazākā iemesla tam, nu, ticēt, vai ne, un līdz ar to, uh, Nu, protams, ka varbūt tās, nu, nezinu, ja tas ir aicinājums lūgties, nu, protams, kāpēc ne palūdzamies, vai ne? Bet, ja tas ir, nu, teiksim, tāds fakts, kas tur mūs kurina uz emocijām, tad, nu, ir, es teiktu, ka 50-50, eh, ka tas varbūt nemaz nav noticis, vai, vai, vai tas ir pieglaznots, vai kaut kas citādāks, ja mēs runājam, jā, par tādiem ļoti tur, eh, emocionāliem stāstiem un skarbiem stāstiem, ko, kas tur ir noticis ar kādu tur Jāni, nu, nezinu, kurā pilsētā, un kuru tev pārsūtīja jau septītais cilvēks, kuram, nu, pašam nav vairs ne nekāda sakara ar šo situāciju, vai ne? Jo mēs it kā vienmēr, nu, ja tu man stāstītu, kas notiek ar tavu draugu, man jau ir tev pamats uzticēties, vai ne? Bet uh, sociālās nu jā, medijos mēs tā kā pavairojam. <laughs> Jā. jā, mēs tā kā nedaudz pavairojam šo uzticību, jo tu man pārsūti ziņu, ko tev pārsūtīja tavs paziņa, līdz ar to es jau tev uzticos, tāpēc es it kā uzticos tam, ko tu man sūti, bet tu arī uzticējies tam, tam ko tev jā, kāds jā. sūtīja. Un tā mēs nonākam tādā nu, daudz nekontrolējamākā vidē, un tāpēc ar tiem sociālajiem mēdiem ir uzreiz tā daudz, daudz sarežģītāk, gan ar šiem pašiem attēliem, kur, kur jā, nu, mēs redzam kaut kādu faktu, jā, re, kur ir miris cilvēks, bet kurā pusē, piemēram, Ukraiņas vai Krievijas karavīrs, mēs līdz galam nezinām. Mēs nezinām, kurā gadā <laughs> vispār šī situācija ir radusies un par ko mēs īstenībā runājam. Un ir, protams, dažas metodas, kas mums eh, var palīdzēt. Viens ir, eh, man liekas, tā ģeniāla lieta, ko visiem vajadzētu zināt, eh, nu, tiem, kur lieto aktīvi internetu. No datora, ja mēs ieejam Google un atveram attēlu sadaļu, tad tur ir iespēja meklēt otrādā virzienā. Respektīvi, nevis ka mēs meklējam pēc kāda vārda at, attēlu, bet ka mums ir saglabāts datorā attēls vai saite uz šo attēlu, un mēs ieliekam šo attēlu Google, un viņš parāda, kurš šis attēls ir bijis publicēts. Un tā ļoti bieži gadās, ka šie, šie te visi skandalozie attēli, kas tur saka, re, kurš šitais te pagājušo nedēļu ir noticis, un tu izrā, izrādās, ka šis te pats attēls ir nopublicēts jau 16. gadā, kādā lapā, kādā blogā, kādā sociālajā tīklā. Uh, Šo metodi mēs varam izmantot gan uh, uztraucoties, ja mums ir saskarē ar viltus profiliem, un ja mums ir aizdomas, ka šis cilvēks, kas man tur aicina Facebookā, nu nezinu, es tādu vai kaut kas aizdomīgs izskatās, mēs varam mierīgi paskatīties, vai šī bilde nav. Un bieži vien tās ir arī paņemtas no, teiksim, nezinu, tur. Uh, kādas uh, Krievijas iepazīšanās portāliem un ielikts vienkārši, nu, lai veidot šos te viltus profils, gan arī tāpat šie te kaut kādi notikumi, kuros mums ir tāds, ah, jā, redz, kas tur notika, tad ļoti iespējams, ka patiesībā šis notikums ir bijis pirms pāris gadiem, un labu gribot cilvēku pārpublicē, uh, Un, eh, nu, <laughs> daži labi gribot, daži apzināti arī kurinot kaut kādu naidu vai, vai sakāpināts emocijas, bet tad arī šie attēli tiek ielikt pilnīgi citā kontekstā. Un eh, mums ir vismaz viena metode, kā to pārbaudīt. <laughs> <laughs> Eh, mums ir kāds cilvēks uzrakstījis kādus informācijas līdzekļus. Nu, viņš izmanto, tā ir Latvijas televīzija, Latvijas radio viens un BBC. Eja muzikālā pauzē. <laughs> Pasaki, ko tu izvēlējies? Šoreiz tava izvēlētā mūzika un kāpēc? Uh, kad es strādāju vēl šeit rādījumā arī Latvijas. Tu vēl tagad esi <laughs> brīvprātīgā. Bet tajā laikā, tad, kad es biežāk sēdēju tajā pusē, kur tu tagad aivi, aivi sēdi, tad tur, tur es bieži vien mēdzu izvēlēties tādu grupu Rivers and Robots. Uh, Un, eh, man patīk viņa mūzika. Tagad es, protams, sēžot un mēģinot izvēlēties, atcerē, sapratu, ka es pat īsti neatceros, kuras dziesmas man no viņiem patika, bet, eh, bet man patika šī grupa. Tāpēc tā ir pirmais, kas ienāca prātā. How ah. until you come, until we see you as the eternal sun, just like the evening for the morning sun. We wait. pamēģinās pieteikt raidījumu. <laughs> Lai atsaukt atmiņā, jā, tas kā tas ir jādara. jā, nu ir 10 un 35 minūtes, ir 21. marts un pirmdiena, ko man nevajadzēja teikt gadījumam, ja šo laidīs atkārtojumā, jā, protams, citu, jā. ko es eh, nezinu, bet uh, tu jau arī pateici datumu, tā ka es uh, eh, sakoju tevam piemēram, bet uh, klausītāji, tu klausies rīta cēlienu, kurā kopā ar tevi esam mēs, es Velta. Un es Aija. Jā. <laughs> Un mēs turpinām runāt par mēdījiem, atrodoties mēdījā. <laughs> Jā, atrodoties tieši konkrētā mēdīja kanālā, kā Latvijas rādio. Fū! <laughs> Jā, interesanti. Radio Marija Latvija. Redz, kā, kas, kas notiek, tā ir, ka par LTV domā, tad uzreiz Jā, eh, tā, tā tas ir radio, ko es diezgan daudz arī nu, klausos. Un, tā, eh, mums bija kāds eh, jautājums Kāpēc uh, Latvijas uh, mēdīji nevienmēr attaino precīzu informāciju? Ja? Kādēļ neataino visu, kādēļ izvēlās konkrētus faktus, konkrētas uh, lietas un neparāda reālo situāciju? Kāda tā tiešām ir? Mm -hmm. Nu, iesākot ar tādu diezgan abstraktu šo veidu, kā tam pieiet, un filozofisku, ir tas, ka patiesība kā tāda ļoti grūti attēlot nu, mēs katrs redzam kaut kādas lietas, mēs redzam telpu tik, cik mēs viņu tēlu redzam. Tu redzi savādāk, vai ne? Jā, mēs, es redzu, manā priekšā ir durvis, tā, tu uz mani skatoties redzu logu fonā. Jā. Nu, mēs, tā ir viena un tā pati patiesība no vienas puses, ne tā ir tā pati realitāte, bet mēs redzam kaut kādus aspektus. Un, protams, ka mēdījiem ir atbildība tiekties uz to pēc iespējas neitrālāko, pēc iespējas nu, tādu realitātei atbilstošāku atspoguļojumu, bet vienmēr tur iel ielauzīsies tas personiskais, tas, ko mēs saprotam par šo tēmu, kā mēs to redzam, mē, kā mēs to vēlamies eh, pasniegt un uh, Un tā es atceros, tā, kad es studēju, es nu, īpaši negāju žurnālistikas virzienā. Tas nav tas virziens, kas man interesēja pārāk. Lai gan, Lai gan at... man šķiet, tu to dari. Nu, nē, ne, īsti nē. Ne īsti, jā, bet, bet, bet, bet es atceros to, ka mums tas gan bija multimediju producēšanas kurs, kas jau ir tuvāks tam, kas man interesē. Bet mums stāstīja uzsver šo te, ka ziņās nekad neliek fona mūziku. Nu, ne, ne, ne šādu. <laughs> es ne, jau nu, nokritu klusāk. Ja? Labi, es eh, nepareizi pateicu. Nevis, eh, Tā kā mēs klausāmies ziņas, tur ir vienmēr tāda dinamiska fona mūzika. Es domāju par ziņu sižetiem. Tad, kad mēs mēģinām uztaisīt kaut kādu video klipiņu, piemēram, un mēs tur varētu pielikt tādu bēdīgu dziesmiņu, un viss izskatītos ārkārtīgi sentimentāli, uh, Bet tās sajūtas un tā izpratne par realitāti viņa rastos pilnīgi citādāk nekā, ja mēs tur pieliktu priecīgu mūziķu fonā. Tāpēc tas uzdevums ir nelikt neko nu, tādu šādu fonā, bet pieturēties pie tām skaņām, pie tā notiekošā, kas notiek tur uz vietas. Un tad izējot no tā, protams, ka, ka nu, mēs saprotam, ka tā realitāte jau ir. Nu, es jau nefilmēju to, kā tur nav. Bet tas, kā tieši mēs filmējam, kā mēs varētu tevi nointervēt, un tad izvēlēties, kuru fragmentiņu no tās sarunas man ielikt šajā sižetā. Ja nekā tu mani pasniegt. Uh, jā, es uh, no vienas puses tā visa ir realitāte, tā ir nu, patiesība atbilstoši tam, ko tu esi pateikusi, bet uh, man būs vienmēr liela, liela ietekme uz to, kas man šķiet svarīgākais. Un, protams, ka tu vari apšaubīt manus motīvus par to, ka, kas mani motivē izvēlēties, kas ir svarīgākais, un mēs nekad nebūsim līdz līdz galam brīvi no šiem saviem iekšējiem aizspriedumiem, kā mēs redzam tēmu un līdz ar to, kā mēs viņu atspoguļojam un ko mēs uzskatām par atbildīgu rīcību šajā gadījumā, ko mēs gribam ar to pateikt. Un, tāpat arī, piemēram, kas man liekas arī interesanti, sociālās zinātnēs ir tāda rāmējuma teorija, kas, kas nu, tur daudz neiedziļināšos, bet tā ideja ir tāda, ka arī, piemēram, ja mēs skatāmies šos ziņu portālus, teorētiski tur, tur jau nav nekāds tāds, nu, uh, ļoti specifiskas tur bildes vai ne fotosesija. Vai ne? Tur ir it kā parastas bildes, kas ir paņemtas no dažādiem notikumiem. Un tomēr, tad, kad runā dažādi politiķi, mēs redzam, ka daži no viņiem biežāk mēs redzēsim tādas dusmīgas, neapmierinātas bildes. Daži tiks parādīti tādās neveiklās pozīcijās, tur kaut ko tur pakasoties vai kaut kā tā, ka viņi tur neklausās varbūt tās tajās saimas sēdēs vai kur. Un patiesībā arī no vienas puses visas šīs bildes taču ir uzņemtas. Viņas nav photoshopētas, viņas ir dabiski uzņemtas. Tomēr arī te mēdīs pilienu pa pilienam viņš var izvēlēties nedaudz to, kā šo lietu pasniegt. Vai pieliekot, arī parasti analizējot rāmējumus, mēs analizēsim tur īpašības vārdus, kā tiek izmantot, lai aprakstītu. Protams, ir citāts, bet tad visi tie pārējie teikumi, viņi jau nu, viņi nekad nebūs pilnībā neitrāli un ar kaut kāds tur vēstījums vienmēr bišķiņi nāks klāt. Un tad mēs varētu notiek noteikti vienmēr pārnest, jā, ka tur nu, kaut kādi šie uzslāņojumi veidojās, bet pirmkārt tas veidojas tāpēc, ka mēs visi esam šeit cilvēki. Mums ir kaut kāda no nu, šī pārliecība par to, kā labāk šo tēmu risināt, kā, kā, kā to atspoguļot, jo mēs nevaram atspoguļot visu, piemēram, notikumu pilnā garumā ar visām kamerām, ar visu. Mums visu laiku ir jāizvēlās, ko ielikt, ko atstāt. Un, protams, ka mēs eh, reizēm arī kļūdīsimies eh, tādā veidā. Nu, Kaut ko, kaut ko nogriežot, ne to kaut ko atspoguļojot, ne tā, bet, eh, bet, bet nu, tā, tāpēc atkal šim patērētājiem vienmēr jā, ir gan iespēja patērēt dažādus mēdījus, paskatīties, ko par dažādām lietām runā dažādos kanālos, un tad, tad tomēr veidot jā, šo te kaut kādu plašāku izpratni par šo tēmu, arī, piemēram, par šo kara situāciju. Mums, protams, jā, mēs, varam, mēs uzticamies saviem sabiedriskajiem mēdiem, un tas mums neliedz apskatīties ārzemju ziņu aģentūras, to pašu BBC, kas tika pieminēts, un, un dažādu valstu šos kanālus, kas nu mums kuram ir pieejams, vai nu televīzijas pakā, vai internetā, sekot, sekot līdzi. Un, un katrs jau, nu, jā, pieiet kā var šai te, šīs te tēmas atspoguļošanai, jo arī, nu, karu, piemēram, pēc būtības atspoguļot ir, nu, nenormāli grūti. Visu laiku kāds kaut kur kaut kas notiek un, un, un par ko rakstīt, kā rakstīt, kā, kurā brīdī mēs varam izdarīt secinājumus, kas, kas tiešām ir noticis, kas ir apstiprināti fakti. Jo tāpat arī daudz arī mediju, jo pašā sākumā tajās dienās, kad ik pēc piecām minūtēm kaut kas notika, nācās ik pa laikam atvainoties un saprast, jā, arī mēs nelīdz galam varējām tajā brīdī pārbaudīt faktus un tas, ko mēs tur paziņojam, tā tomēr nav. Bet no nu, atbildīgs medijs vienmēr atsauks nepatiesu informāciju. Jā, mums ir kāds zvans. Halo, jūs dzirdat mūsu? Jā, lab, jā labdien, labdien. Dzirdu, labdien, Aija un Velta. Jā, jā. jā. Man, lai es varētu ieskrist. Mūžīgi, mūžam. Mans vārds ir Viktorija. Es, eh, protams, pārvaldot Krievu valodu, nu, es klausos arī šo te pirmdienas dienās, ne tikai pirmdienās, bet katru vakaru pēc pulksten septiņiem doma laukums četri Raida, pieslēdzas Rādio Svoboda no Prāgas. Mm -hmm. Tas ir man svarīgi, tāpēc ka es tomēr atceros otrā pasaules kara beigas. Un es zinu, cik tas šausmīgi, kad, kad ir karš, kad ir karš tik tuvu mums, tepat Eiropā, un kad mirst cilvēki un kad mirst bērni un kad mēs lūdzamies, lai Ukrainai un visiem cilvēkiem būtu labi. Tāpēc es klausos, jo man vajadzīga vispasīga informācija. Es neskatos televīziju, jo es nevaru skatīties vienkārši. Un es neesmu meklējoju pa internetu. Bet es tomēr dabūnu. Vakar vakarā, piemēram, bija ļoti labs raidījums no Prāgas Laboda. Un tur gan pārraidījums, kas notiek Maskavā, gan Putina runas fragmentus. Un ļoti, mm, ļoti pētīga informācija gan no Amerikas, gan no Anglijas cilvēki, gan krievi, gan uh, ārzemju žurnālisti, kas runā gan laudītākajā valodā, bet uh, saprast mm -hmm. viņus var labi. Tā kā šī laikā, kad patiešām pasaulē ir noticis šis te Eiropā, mūsu Eiropas karš, šis karš, mēs negribam ticēt, ka tas varētu izraisīties par kaut ko briesmīgāku. Tāpēc es arī vienmēr lūdzos ar rādījumu arī draugu un skaidrs septiņos vakarā vai septiņos no rītā šo <clears throat> Marijas rožu kroni un tāpat tās arī pa dienu. Bet eh, es, ja drīkst, es atļaušos uzprasītājai vienu jautājumu. Jūsu māsa taču Teodora, es viņu dzirdēju, kad viņa šeit bija runājusi ar radio, tāpēc jums ir tiešas ziņas no māsas, jo viņa ir ekspert par to, cik ja es pareizi sapratu. Jā, mm -hmm. Ko viņa saka? Kā cik daudz viņu skar karš? Paldies, Aija, jūs atbildēsiet. Mhm. Paldies, mm -hmm. ka uzklausījāt mani. Jā, par, es ar māsu sazinos tagad diezgan bieži, un man jāsaka, ka viņa tiešām ir 12 km no Slovākijas robežas, nu, tas ir pie pašas Užgaradas, un, kā es saku, ja kaut ko, kādu bumbu mest un trāpīt Užgaradai, tā jau būtu pati robeža, jā, un tas tiešām varētu ļoti bēdīgi beigties, bet tajā daļā, kur viņa ir, tur ir, nu, kā man, nu, Uh, es nezinu, vai pareizi ir teikt uh, mierīgi, ja, bet uh, šī, um, šis ten karš viņu tik tieši, nu viņa neizjūt, Protams, pie viņiem kopienā ir bēgļi atbraukušie un kas pēc tam arī dodās uz Slovākiju tālāk un tiešām, kā jau man teica, vīrieši netiek nu, laisti ārā no Ukrainas, viņi pavada savas ģimenes un pārot pāri ar mašīnām pāri robežai un atgriežās atpakaļ Ukrainā. Pie viņas paga, pie manas nu, māsas pagaidām ir mierīgi. Viņi gan ir sagatavojuši pagrabu, <laughs> iztīrījuši, jā, un tā, ja kas nepieciešams, tad lai tur uh, var uh, paslēpties. Viņi, protams, man arī stāstīja, kad uh, tās, tās pirmās, nu, naktis, nu, jo viņa teica, ka nu jau uh, mierīgāk var gulēt, bet uh, nu visu laiku tev ir šī te nelielā trauksmes sajūta, kad kaut kad uh, nu sirēnas ir, jo, piemēram, pagājušajā nedēļ viņi uh, saņēma informāciju, bet uh, tā, uh, tā nebija caur trauksmi, caur uh, sirēnu, bet uz telefonu, un tad uh, viņiem visiem bija uh, jādodās pagrabā, jo tika palaista kāda uh, raķete, un nebija zinām šī te trajektorija, kur šī te raķete dosies, tad viņiem uz kādu laiku bija jāslēpjas. Bet, eh, nu, pateicība Dievam, pie viņiem pagaidām ir eh, mierīgi, bet, eh, nu, ja karš ir Ukrainā, tas, protams, skar arī šo te neizkarpatī, karpatī, bet tā jau ir mm, tiešām tuvāk pie Rumānijas, pie Ungārijas un pie Slovākijas. Un tik tālu pagaidām cilvēki nav tikuši. Jā. Tas ir tas, ko es varu uh, pastāstīt, kā, kā ir uh, rietumu Ukrainā. Es kaut ko esmu varbūt piemirsusi, bet uh, tas tā, kas man tagad nāk prātā. Jā, līdz uh, eh, Ļuvovai viņai ir tomēr gabaliņš kaut kur 350 km ir, jā. Un tā, vēl tam man uh, jautājums tev, mums jau rīt cēliens dodās dodās Naskiju uz <laughs> beigām. dodās uz beigām. <laughs> dodās Naskiju uz beigām. Um, Jā, bet es gribu pateikties, paldies iepriekšējai zvanītājai par šo ten uh, radio svoboda, nu, uh, radio uh, brīvību, kas man šķiet arī tagad uh, Rīgā, ja, savu kanālu. Uh, nu, sāks uh, darboties. Es nemācīju. Jā, lūdzu, neatbildi. Es uh, lasīju, bet es nemāku tagad uh, precīzi. Uh, iekomentēt šo ten faktu, un, jo es pati skatījos, ko gan Maskava aiztaisīja ciet Krievijas kanāla dožģi. Mm. Un, bet cik es kaut kur arī lasu informācijas līdzekļos, ka viņam piedāvāja arī šeit no Rīgas darboties, bet tas ir tas informācijas kanāls bez Latvijas radio, un es gan TV24 skatos šos ten analītiskos raidījumus. Ko tu pats skaties, lai gūtu informāciju? Um. E man laikam visvairāk, tag, nu, piemēram, tagad, kad sākās šī kara situācija, mainījās uh, sociālo mediju lietošanas paradumi. Jo, Es sapratu, ka es pēc, kopš tā laika vairs negāju īpaši Instagramā, <laughs> un sapratu, ka nekas man tur īsti neinteresē. Un Facebookā, bet Twitter kļuva par man tādu atskaites punktu, kas uh, Manā gadījumā, attiecīgi, izvēloties to, kam es tur sekoju, gan mēdījiem, gan kaut kādām personām, kam es uzticos, ka tas eh, savā ziņā atlasa dažādus šos kanālus, no kuriem es iegūstu kaut kādas šos mazās eh, druskas. Tas kopumā var būt arī nedaudz bīstami, līdzīgi kā, piemēram, fe Facebookā mēs arī saņemam dažādas ziņas, un tad uh, mēs redzam tikai virsrakstus. Un, ja mēs neatveram, tad, protams, ka visādi var rasties pārpratumi, bet uh, kopumā uh, Uh, tad uh, Twitterī mēģinot kombinēt šīs te uh, dažādos mēdījus, arī, piemēram, šajā gadījumā, kas man nekādos citos kontekstos nebūtu bijis aktuāli, piemēram, piesakot tam pašam Kievi Independent, mm -hmm. ne, kas ir viņu mēdījis, kas, kas attiecīgi gana ātri ziņo par kaut kādām situācijas izmaiņām, tad attiecīgi kaut kādi šie te uh, nu, Latvijas arī varbūt konkrēts amatpersonas, kā uh, mūsu ārlietu ministrs, un tad vienkārši tiešā veidā sakot kaut kādiem lēmumiem, kas attiecas uz Latviju, nu, kas, kas ir vienkārši cits pēc būtības šis te mediju patēriņa veids, neskatoties vienu kanālu kā tādu, bet izveidojot sev tādu, mm -hmm. krā, nu, tādu kanālu krātuvi vienkārši ar piekļūšanu te saturam. Jo es, nu, salīdzinoši, nu, maz skatos televizoru un televīziju, uh, ja skatos, jā, tad tas droši vien būs LTV viens. Un uh, radio vēl mazāk, jo man vienkārši tas nav īsti ērti, jo nav tāda radioaparāta kā tāda. Līdz ar to nu, internetā tad uzreiz liekas, man labāk patīk ātri izlasīt lietas, nekā gaidīt, kamēr kāds to izstāsta vai nu, līdz, līdz tam nonāk. Bet tie ir, kā, tie, ir tie mani paradumi. Un, uh, Un, um, nu, mēs katrs jau izvēlamies jā, tos medijus un kanālus, kas mums ir ērtāk, jo mūsu paradumiem atbilstošāks. Un tāpat kā jā, šeit cil, uh, Valentīnas kundze dalījās par šo te radio Marija klausīšanos. Tas, jā, tas uz... mūsu radio atbildīja. Tā... Ko radio Marija nav? Uh, nav komercrādījuma. Nav rādījuma, arī nav komercrādījuma. Rādījuma arī nav arī sabiedrisks uh, mēdījis, bet tāpat laikā, ja mēs tā aizņemam mēteru, tad, eh, protams, ka tas eh, uzreiz arī uzliek šo atbildību arī būt tiem, kas informē. Jo, protams, tieši tāpēc, ka ir cilvēki, kuriem tas ir vienīgais informācijas avots, tad mēs nedrīkstam būt ignoranti. Ne, jo arī, man liekas, baznīca arī ļoti daudz runā, ka mēs jau arī nevaram vienkārši tagad eh, izlikties, nu, ka tas nenotiek, jo nu, mēs tāpat tur nevaram tiešā veidā varbūt neko izdarīt. Nu, tad labāk lūksimies, bet nu, neklausīsimies, kas tur notiek, ko mēs tur ietekmēsimies. Protams, ka te arī ir runa par līdzsvaru. Nav tā, ka mums jā, lai gan es domāju, pirmo nedēļu mēs mēs visi pavadījām maksimāli daudz klausoties šo saturu, sekojot līdzi, pārlādējot internetu, skatoties, vai ir kaut kas jauns vai nav. Protams, mēs nevaram ļaut šiem vēstījumiem mūs pārņemt, un tāpat laikā mums ir jāzina, kas un kā notiek. Un tāpēc es domāju, ka rādījumam arī, arī cilvēki, kas klausās, vajag eh, noteikti attīstīt šo ziņu lauciņu pēc iespējas. Eh, jā, kalpot nu, arī šajā, jā. šajā virzienā, lai šīs ziņas izskanētu, lai viņas būtu kvalitatīvi sagatavotas, kvalitatīvas arī avotos attiecīgi balstītas, lai arī radio ēterā klausītāji dzird šos gal, galvenos elementus un, un, un mēs būtu arī tādā nu, vienotā informācijas telpā, jo citādāk, jā, mēs te mēs palūdzamies, bet lai nav tā, ka mēs tos faktus it kā uzzinām katrs no sava tāda arī gala, un tad, tad, tad, tad nu, jā, tā arī tāda mēdīja atbildība, vienalga komercmedija vai sabiedriskā medija vai, vai kāda. Nu, tā. Vēl <laughs> tā, mana, nu, tomēr tāds pēdējais noslēdzošais jautājums tev ir. Es kā parasts cilvēks, jā, nu, ikdienas darbi, ikdienas gaitas, un es nemeklēju vairākas informācijas avots, jā. Es, piemēram, tā, kad tu teici, kas tev ir ērtāks, to tu arī paņem, un to tu skaties un lasi. Uh, nu, kā rīkoties, kad, kad nu, kas ir tas kriterijs, ka tu vari uzticēties tai informācijai tikai tāpēc, ka tas atsaucās tevī, tu jau klausies to, kas tevī atsaucās. Taisnība, jā, nu, tas ir sarežģīti, pirmkārt jau... Jā, nu vienkārši, kad tu atver vaļā, jā, to uh, Latvijas sabiedriskos mēdījus, ko es parasti veru uh, vaļā, un kad, nu, es gribu uzticēties šim mm. informācijas avotam, ka tas ir simtprocentīgs. Nu, Gan arī simtprocentīgs. Zinu, ka te laikam varētu vienkārši teikt to analoģiju uzticēšanās, arī mēs uzticamies cilvēkam nevis tāpēc, ka es tagad tevi ieraugu un es paskatos uz tevi un saprotu, jā, es uz tevi varu uzticēties. Uzticība veidojās laika gaitā. Un eh, tāpēc uzticība ir grūti izveidot, uzticība ir grūti atjaunot, ja tā ir sab sabojājusies. Bet idejas, ka tā tad visvieglāk, nu, nu nevis visvieglāk, bet tā tad mums būtu labi, ja tie mēdīji, kuriem mēs esam pieraduši, uh, uh, skatīties. Mēs tad ik pa laikam viņus salīdzinām arī ar citu mēdīju saturu. Nu, piemēram, es nezinu, es esmu atrasts mēdīju X un es gribu saprast, vai es viņiem varu uzticēties. Tad es tomēr viņu salīdzinu ar LSM vai, tas, tas, vai ar uh, Delfu vienalga ar šiem lielajiem mēdījiem. Mēs saprotam, ok, tā tad vai, vai še, nu, tā tad kopumā šī informācija tur atbilst sakrītam. Uh, Un tie kopumā ir šis viens notikuma atspoguļošanas veids, jo te, te atkal varētu teikt, no, kā, nu jā, bet ja es LSM neusticos, kāpēc lai es ar viņu salīdzinātu, nu jā, protams, bet tad ir visādi tie mazie ziņu mēdījiņi, kas, kas, kas tur kaut ko tādas lietas, nu tur tīražē, un viņam nav nekā priekšā atbildības. Tā kā, nu, nu tas, tas, tā, nu, droši vien, ka būtu tomēr jāizvēlās kādu no šiem lielajiem uh, mēdījiem, Kur ilgtermiņā uh, Latvijas sabiedriskie mēdīji, kur viņi uh, nu, balsta, no kurienes viņi ņem šo informāciju? LSM, uh, no kurienes ņem? Mm, pirmkārt, jā, tas būs dažādi ziņu aģentūras. Mums Latvijā ir Leta, piemēram, vai tā arī ārzemju ziņu aģentūras. Tad bieži vien tā ir jā, kombinācija, skatoties dažādu šo ziņu aģentūru materiālus un tad jau tālāk veidojot sižetu paši dodoties attiecīgi pie piemērotiem, mēģinot šo informāciju uh, nu, formēt un sūtot attiecīgi arī savus žurnālistus. Arī mums ir savi kara žurnālisti, vai ne, kas dodas uz šīm vietām, un tas vienmēr ir šis izaicinājums. Bet vēl tas būtiskais ir, kas man liekas, kas arī ir tas kriterijs par to uzticēšanos skatīties, kas notiek ar tām emocijām, jo tas ir tas visbiežākais uh, nu, maldi, maldināšanas veids uh, šajās pseidomēdiju lapās. Uh, ļoti spēlēt uz emocijām un, un nu, š, sapludināt viedokļus ar ziņām. Jo, piemēram, Delfos ir arī viedokļu sadaļa. Un, uh, Un tur ir skaidri nošķirts, šis ir tā cilvēka privātais viedoklis, un tas nekad nepārklāsies ar ziņām. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet līdz ko tās tāda nošķīruma nav, ka tās ziņas, te ir ziņas, te ir viedoklis, te ir tāds jau vērtējums, nu, ka šitā Jā. nedrīkst darīt, tad tas jau ir pirmais, nu, tāds uh, sarkanais karoks, ka, ka visticamāk, nu, tas, tas tā nav uzticama informācija, un tā ziņu mēdiem nav jādarbojas, tev nav jā, jāsaka, kā ir labi, kā ir slikti, kā ir, kā šitie mums jau melo jau cik ilgi, un cik mēs vispār to varam izturēt, un, nu, tas tās nav ziņas. Man sakot, ziņas ir ziņas, viedokļi un komentāri kaut vai pat speciālistu kādu analītiķu, tie ir komentāri un tie ir viedokļi. Jā, protams, ka arī ziņas reizēm citēs ekspertus. Tā, tas, nu, nu, nu, tad, tad arī būs skaidrs, kāpēc tiek intervētas šis eksperts un, un kāda ir viņa kompetence. Un, un tā tālāk. Protams, arī šeit vienmēr nu, varētu atkal daudz diskutēt, arī kurus ekspertus mēs izvēlēsimies citēt. Tas ir sarežģīti, bet eh, nu, tā tad neitralitāte un tomēr eh, šie lielie mediji, nu, tas, tas būs eh, drošākais veids, jo uh, jo tas prasa izglītību, tas prasa kaut kādu šo te, nu, kapitālu, nu, lai tev ir šie te žurnālisti, kas var radīt kvalitatīvas sižets un kāds mazs mājās taisīts mēdīņš, nu, viņš nespēs būt pietiekami tiešām spēcīgs un kvalitatīvs, lai piegādātu tev tiešām objektīvu informāciju, jo kur tad viņš viņu meklēs, salasīs pa dažādiem mēdījiem, pieliks savu viedoklīti klāt, kaut ko piefabricēs, kaut ko tādu, nu, tas, to, tas ziņot par realitāti nav nemaz tāds viegls maziņš uzdevums. Mums ir viens jautājums, lai slavēts Jēzus Kristus, vai var ticēt Facebook ziņām? Jautājums, kas ir Facebook ziņas? Tur jau tas stāsts. Eh, Facebookā es eh, sekoju dažādiem cilvēkiem. Viņu rakstītais nav ziņas, viņu rakstītais ir viņu viedoklis. Es eh, sekoju dažādām lapām, un, ja, piemēram, es sekoju Latvijas Rādio 1 arī Facebookā, protams, ka es varu ticēt tam, ko Latvijas Rādio 1 ieliek Facebookā un ko es redzu savā ziņu lentē. Būtu, protams, vēlams, ka es arī to ziņu atvērtu, ne tikai izlasītu uh, virsrakstu, bet vairāk vai mazāk es arī vismaz uzticos šim mēdījumam, zi, mēdījumam zinu, ka viņš nerakstīs nu, kaut kādu sagrozītu ziņas virsrakstu. Tas arī daudz, ne? Bet tā tad vienkārši tur tas fakts, ka Facebook ziņas kā žanrs <laughs> neeksistē. Tā tad tie tas ir pārpublicēts. Tas ir pārpublicēts jautājums, kas, vai tas ir cilvēks, kas to Jā. raksta, vai tas mm -hmm. ir mēdījis, kas to raksta, vai tās ir vēl jau vairāk šīs te dažādās viltus ziņu lapiņas, kas kaut ko pārpublicē no savām jocīgajām lapiņām. <laughs> Klausies, man pēdējais uh, jautājums, pēdējais šoreiz. <laughs> Vai uh, tevī ir izstrādājusies tāda intuīcija, intuīcija intuitīva, tu jūti, šeit kaut kas nav kārtībā, tu lasi kādu ziņu, jāparakņājās. Gan balstoties, protams, uz pieredzi, ja? nu visvairāk jau, ka tu nu, darbojies šajā komunikācija jomā. Nu, Vai tu jūti? ar ādu. <laughs> Te kaut kas nav tīrs. nu, droši vien, jā, ja tie ir neitrāli fakti, tad man ir vajadzīgas zināšanas par šiem faktiem, lai man būtu intuīcija, ka kaut kas nav kārtībā. Bet, ja kaut kas liekas pārāk labi, vai pārāk slikti, tad tas ir viens jau mājiens. Nu, tagad, piemēram, mēs vērojam to kara situāciju, un ja man tagad kāds pateiks, ka vispār mēs secinām, ka parīt šis veids beigsies, nu, man būtu aizdomīgi. <laughs> Un es, nu, man, tas, tas man liktu domāt, kurš to teica, kāpēc viņš to teica, vai šim cilvēkam var uzticēties un tā tālāk. Vai atkal kāds teiktu, ka jā, Ukraina sāk padoties, tad atkal nu, tas neatbilst tam kopējai līnijai, kādā mēs esam gājuši, un tad es me, me, meklētu vairāk. Protams, ka es nevaru tur pārbaudīt katru mazo faktu, nu tur aizgāja bojā, tagad vēl desmit cilvēku vai nē, nu tas, tas varbūt tas ir, nu, tā var būt un tā var nebūt, un man neradīsies tā intuīcija tajā brīdī, bet līdz ko jā, ir šis te pārāk labi, pārāk slikti, kaut kas ar izteikt, kā jau daudz minēja šīs te emocijas, šie te vērtējumi, ka šī tāda rīcība ir nepieļaujama, vai šī tā nedrīkstētu vispār būt, un viss šādi te apgalvojumi. Un, um, nu Jā, bet es teiktu, jā, bieži vien tā, tā spēlēšana ar kaut ko labu, ar kaut ko, vai ar kaut ko pārlieku sliktu, uh, Un, uh, tas, tas ir tās pirmās laikam, lietas, kas, kas man nāk prātā, vai tādas nu, konspirācijas, bet nevis tādā ziņā, ka nu, tur tagad daudz diskutē, kas ir konspirācijas teorija, kas nav, bet uh, tādā ziņā, ka tāda. Ka katru reizi, ka kaut kas tur tiek, nu, šī reize tur slepenībā notika, un eh, re, kur ir tās lietas, ko tur tie tur nestāsta, tad tā arī noteikti ir tā lieta, kas uzreiz rada to sajūtu, nu, kā, kā tad jūs to zinat, ja to nevienam nestāst, un ja tā ir tās super slepenā informācija, tad visbiežāk, nu, viņai nav tā seguma. Protams, atkal tā var būt, tā nevar būt, bet es izvēlos uzticēties tam, kam, nu, Jā, nu, pie šīs domas es arī sevi pieķēru. Ja tā ir tik slepena informācija, tad kāpēc to zinu? <laughs> nu, jā, vai kāpēc to? <laughs> jā, nu, jā, es kaut kā vienreiz par šo lietu domāju, bet ir kāda laba lieta šeit gan. Uh, es uh, nerunāšu par, par plašu saziņu uh, no līdzekļiem, bet uh, par WhatsAppiem, par uh, kaut kādiem nu, veidiem, kā mēs nu, viens ar otru sazināmies. Un, man liekas, ka uh, pasaule tik ļoti nav bijusi vienota lūkšanā vispār par mieru. Ja? Kā kā tagad. Un tas, man liekas, ir atkal tas pozitīvais, ka mēs varam aizsūtīt cilvēkam ziņu, kaut vai caur WhatsApp, vienalga kā palūdzies. Ja? Jā. Vai arī lūksimies kopā. Mm. Droši vien, jā, var, var izvairīties no tādas ārkārtīgi specifiska faktu pārsūtīšanas, vai ne, ka tagad, nu, uh, Akal te mums katram varbūt ir kaut kādas paziņas Ukrainā, no kuras mums tur pienāk kaut kāda informācija. Un, dar, ja mums ir personiski kontakti, tad, protams, mēs varam uzticēties un teikt, re, kur mans draugs Ukrainā saka, ka mums ir jālūdz šajā nodomā, un tad lūdzamies. Bet akal, ja tur desmit reizi pārsūtīta ziņa, ka tur tagad notiek tas un tas un tas, un tāpēc lūdzamies. Ne, nu, lūdzamies vienkārši tāpēc, ka mēs lūdzamies par Jeb. Ukrainu un nevairojam to paniku par to, ka tagad šajā brīdī viss ir slikti un tā. Nu, nu, nu, ir sarežģīti un vēl ilgi būs sarežģīti un nav jēga uzreiz uz visu nenormāli emocionāli reaģēt un, un vienkārši turpinām lūgties un iestājamies arī tiešām spēcīgi un jā, mēs varam būt emocionāli arī savā lūkšanā, tas ir normāli, mēs esam cilvēki vai ne un mēs pārdzīvojam par tēm, bet, bet tā kā nestrēp karstu un nelicam nu, tā kā par katru faktu, kas mums tur tiek patsapā pārsūtīts, ka tā noteikti tagad ir un, un tā lūdzamies, jo mēs eh, lūdzamies. <laughs> Labi, paldies, radio arī klausītāji, ka tu biji kopā ar mums. Un šeit studijā biju es Aija rīta cēlienā. <laughs> un rīta cēlienā biju arī es Velta. Jā, tad uh, tiekamies pēc, uh, jā, pēc neilgā laika, pulkstens 12. būs uh, kunga eņģeļa lūkšana un krusta ceļš.